Euskadiko selekzioaren kontrako etxain nagusia izan da Javier Garzia Anglo Luzaz. Hau Espainiako Federazioko lendakari egontzen mila behatziun eta larogoita amekatik joan den urtahilaren emezortzira arte. Eldudak argoa justu utzia intzin jarri zuela salaketa Kubako Federazioko buruarekin batean. Orain, Javier Konde, Nafarroako presidente OIA da Espainiako Federazioko lehendakari berria. Euskadiko eta Nazioarteko Federazioek gatazka elkarrizketaren eta lankidetzaren bidetik konpondu nahi lukete, hortarako Espainiako Kirol Kontseilu Gorena bitartekari gisa diarriz, bi bilkura antolatu dituzte, bainan Javier Kondek ez du mementoko angulok ezagisalak eta kentzen, azken bilkura aste azken untan izanen da, eta horren ondotik nazioarteak neurriak hartuko ditu, Espainiak eta Kubak Euskadiri buru egiten segitzen badute nazioarteko lehiaketetatik baztertzeko.